dauras trebado al felicio malfelicigas. La postuloi alla vivo ofte egalas al torturo. Neniam estas suffice, neniam alvenas sens trecitezzo, por sidigi dors apoge, cae por trovi la afero in bonegai. Ia ciam povus aperi io, io pli bona, pli granda, pli entusiasmiga. Tio ja ancora ne povas esti la fino de la eblai atingoi. Ne plenumitai cae i nebulai sopiroi ciel tiui, al portas alla daure crescanta armeo de psicae consilantoi novain clientoin. Cae por ciui tiui serciantoi, cun post materialismai sintenoi, felic consilantoi ofertas sia in servoin, cae assertas, felicio estas el lernebla. Tio sonas mult promessa, tamen al porta suffice certe la sequan el revigion. Nome, la scienzo collectis multain pruvoin portio, che la serciado pri felicio fidinde malfelicigas la homoin. La felicio nur malofte atingas tiuin, ciui laute vocas prigi. La plei novain pruvoin publicigis psicologoi de la Universitato de Toronto en Canado. Ili de nove montras, kiel la explicita serciado pri felicio povas conduci al malcontento cae stresso. En plurai testoi la sciencistoi observis che la serciantoi pro siai proprai postuloi submetigis sub tempo premo. Ciu nepre volas farigi pli contenta, tiu rapide havas la sentoin, che ne estas suffice da tempo por activezoi, u conducas al tiu celo. Felicio ne estas el premebla, ca cius strece gin post curas, tiu en iras spiralon de mal successo. Char tiui penoi ancora ne conducis al anim stato de ravita peatezzo, nun necessas labori des pli severe. Set ciam tio havu locon, ancora en la iam plen pacita ciu tago? La psicologo i comparas la dinamicon de tiu spiralo de mal contento, cund la internai bataloi de membro de corpo treina clubo. La intenso ja existas, sed hodiau ne funcciis iri al treinado, cae anstatau fin fine resigni pri la postuloi, la mal mulo sur la sofo promessas al si svitigis in morgau, cae de nove malsuccesas. Lau la sama principo malsuccesas serchantoi, se ili desiras farigi pli feliciae, cae promessas al si pene labori por tiu celo, diras la esploristoi. Al plita contento strebas malgrau tio plei multai homoi. En usona en foie nur unu procento de la partoprenantoi indicis che ili tute ne pensas pri felicio. Cae alia sondajo montris, plei multai homoi desiras pli. Pli da felicio, pli da contento. Sed kion ili tiam ricevos? Apud la tempo stresso cae la facturo pri la psica consilado? Exemple soletson? Ciu daure postcuras la propran bonfarton, tiu havas mal pli da tempo por aliai homoi. En alia studajo, esploristoi observis che la desiro pri plita felicio malbonchance focusigas la percepton al negativajoi. Nome al tio, se oni mal successas pri tiu postulo. Cai nun, cion do faru la serciantoi? Resignu pri la serciado, recomendas la psicologoi en sia publicajo. Char multain aferoin nome homoi trovas nur se ili ne plus ercias pritio.